Բարև ձեզ ռադիոսող բարեկամներ։ Հայաստանն ավելի լայն տնտեսական հնարավորություններ ունեցող Իրանի հետ գործակցության շատ լուրջ հնարավորություն արդեն կորցրել է անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Անցած շաբաթ հայտարարել է Modus Vivendi վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը բացատրելով. այժմ Իրան-Հայաստան սահման գոյություն չունի, կա Իրան-Եվրասիական տնտեսական միություն սահման։ Այս դեպքում գործակցության առնչությամբ կենտրոնական որոշումները կայացում են ոչ Երևանում, իսկ Իրանն ու Ռուսաստանն էլ արդեն տնտեսական տարաձայնությունների մեջ են նավթագազային դաշտում։ Հայիրանական բարեկամություն հասարակական կազմակերպության անդամ Գարեգին Չուքազյանն էլ նկատել է, Հայաստանը կարող է Իրանին առաջարկել այն, ինչ չեն կարող առաջարկել հարևան մյուս երկրները։ Ինչ նոր հնարավորություններ են ընձեռում Հայաստանին Իրանի նկատմամբ բաժամիջոցների չեղարկումը, որոնք պետք է լինեն Հայաստանի ձեռնարկելիք առաջին քայլերը։ Այս հարցերի քննարկման ժամանակ Արապապյանը նկատեց. «Գուցեև Իրանին տնտեսական նորլայն հնարավորությունների ընձեռումը շատ բան փոխում է տարածաշրջանում, բայց Հայաստանի սուղ հնարավորությունները գործողությունները չեն ավելանում։ Նոր գործակցության համար Հայաստանին առնվազն ավելի մրցունակ տնտեսություն է պետք բայց Պապյանին ամեն դեպքում հույս է ներշնչում Իրան-Հայաստան տրանզիտային հնարավորությունները։ Այս ուղին նա համարում է համեմատաբար ամենաանվտանգը, ավելի անվտանգ կան Սիրիայով, որ պատերազմ է Ադրբեջանով, որը Ղարաբաղյան պատերազմ կարող է հրահարել, կամ Թուրքիայով, որտեղ քրդական գործոն կա։ Հայաստանն այսօր գոնե երկու խոստում կարող է տալ. տարանցման համար տարածքի տրամադրում եւ ներդրումների համար գրավիչ պայմաններ, բայց խնդիրը նաեւ այն, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը Հայաստանի շատ բան է ձեռքեց։ Այժմ Իրան Հայաստան սահման գոյություն չունի կա Իրան-Եվրասիական տնտեսական միություն սահման։ Այս դեպքում գործակցության առնչությամբ կենտրոնական որոշումները կայացվում են ոչ Երևանում, իսկ Իրանն ու Ռուսաստանն էլ արդեն տնտեսական տարաձայնությունների մեջ են նավթագազային դաշտում։ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների կասեցման 159 էջանոց պայմանագիրը վերջնականապես կսկսի կիրառվել առաջիկա 2-3 տարում։ Մինչև ատոմային էներգիայի միջազգային կազմակերպությունը համոզվի, որ Իրանը հետևում է պայմանագրի կետերին, Սա բավականին կարճ ժամանակ է Հայաստանի համար տնտեսապես պատրաստ լինելու Իրանի հետ գործակցության նոր ուղիների։ Կարծում եմ, անում գործող Հայաստան քաղաքական ֆորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դավիթ Գրիգորյանը բանախոսը շատ սպասելիքներ ունի, բայց միաժամանակ նաև մտահոգություններ, արդյոք 10 միլիարդ դոլարանոց համախառը ներքին արդյունքով Հայաստանը բավարար տնտեսական մրցակցություն ունի 400 միլիարդանոց հնայով Իրանի հետ ծրագրեր իրականացնելու։ Մի բան, որ հայ գործարանները հաստատ կարող են ձեռնարկել Իրանյան նավահանգիստներից օգտվելն է։ Հայ-իրանական բարեկամություն հասարակական կազմակերպության անդամ Գարեգին Չուկազազյանը նկատում է, Իրանի հետ գործակցության շատ լուրջ հավակնություններ ունի նաև Ադրբեջան, Այդպիսով Հայաստանի համար լուրջ մրցակից դառնալով, քանի որ եթե Հայաստանը խոսում է նոր նախագծող ծրագրերից, ապա Ադրբեջանն առաջարկում է գործակցության լայնում արդեն արկա ենթակառուցվածքներով։ Մենք չենք օգտագործում անգամ հայ-իրանական գազային պայմանագիրը։ Հարևանությամբ ունենալով աշխարհի հզորագույն նավթագազային տնտեսություններից մեկը, մենք գազ ենք բերում 7 տարից այն կողմ։ Սրանի հավելում Արապապյանը նկատում է, որ Իրանական գազը Հայաստանում առանց Գազպրոմ Արմենիայի ենթակառուցվածքի բաշխվել չի կարող։ Իսկ մենք դժվար թե Իրան-Ռուսաստան ընտրության գնալու ռիսկին դիմենք։ Վերադառնալով Իրան-Հայաստան թեմային, Գարեգին Չուկազյանը հայտարարում է. «Մենք կարող ենք Իրանի տեխնոլոգիական խնդիրներով զբաղվել, մեր մասնագետները դա վստահաբար կհաջողեն» կարող ենք նրանց համար կրթական կենտրոն լինել եւ որպես back office ծառայել Իդեպ չնայած Իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ պատմական համարվող համաձայնագրի ստորագրմանը որոշակի հավանականություն կա, որ այն կարող է այդպես էլ կյանքի չկոչվել։ Մինչև սեպտեմբերի 17-ը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը պետք է բավերացնի հուլիսի 14-ին Իրանի եւ Վեցիակի միջև ստորագրված համաձայնագիրը, սակայն օրենսդիր մարմնի երկու պալատներում մեծամասնություն կազմող հանրապետականները կարող են չվավերացնել փաստաթուղթը։ Գաղտնիք չէ, որ հանրապետականները իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագիրը համարում են Միացյալ Նահանգների անվտանգությանը սպառնացող վտանգ եւ մտադիր են դեմ քվեարկել փաստաթղթին վերլուծաբանները նման հերանեկարը ավելի իրատեսական են համարում, եթե հաշվի առնենք, որ կոնգրեսում բավական մեծ է հրեական լոբբիի ազդեցությունը, որը հազիվ թե աջակցի մի փաստաթղթի, որին դեմ է արտահայտում Իսրայելի պետությունը։ Համաձայնագրի տապալման վտանգն այնքան մեծ է, որ նախագահ Բարակ Օբաման անցած շաբաթ կրկին զգուշացրել է, թե վետո կդնի կոնգրեսի որոշման վրա։ Բայց եւ այնպես դրանով հարցը փակված չի համարվի, համ ամերիկյան օրենսդրության համաձայն կոնգրեսականների ձայների 2/3-ի արկայության դեպքում նախագահական վետոն կարող է չեղյալ հայտարարվել, այսինքն հանրապետականների համառության դեպքում Բարակ Օբամայի վետոն չի կարող փրկել Վիեննայում ձեռբերված համաձայնագիրը։ Պատահական չէ, որ նման պայմաններում ամերիկյան վարչակազմը փորձում է հանրապետականներին համոզել կողմ քյուարկել համաձայնագրին։ Անցած շաբաթ պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, թե Իրանական միջուկային ծրագիրը չպետք է համարել դեմոկրատական վարչակազմի նախաձեռնություն եւ այս համատեքստում հիշեցրել է, որ միջազգային առանցքային նշանակություն ունեցող այդ հիմնախնդրի լուծմանը փորձում էր հասնել Ջորջ Բուշ կրծերի հանրապետական վարչակազմը։ Միաժամանակ Քերին զգուշացրել է, որ համաձայնագրի տապալումը կարող է թոլացնել Միացյալ Նահանգների դիրքերն ամբողջ աշխարհում եւ այդ դեպքում Վաշինգտոնը նույնիսկ չի կարողանա իր դաշնակիցներին համոզել պահպանել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Թե որքանով կազդեն Քերի զգուշացումները հանրապետական կոնգրեսականների վրա դժվար է հստակ ասել։ Սակայն ենթադրվում է, որ 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին հանրապետականները հազիվ թե բաստողնեն դեմոկրատական վարչակազմի ամենամեծ ձեռքբերումը իջիկ դարձնելու գայթակղությունից։ Դրանից զատ չպետք է մոռանալ տվյալ հարցի շուրջ հանրապետականների, ինչպես նաև հրեական լոբիի սկզբունքային դիրքորոշման մասին Այս ամենի մեկտեղումը արդեն իսկ խոսում է հիշալ համաձայնագրի տապալման հավանականության մասին։ Շուշիում հաստատված ռուս հայտնի գործարար Գերման Ստերլիգովն անցած շաբաթ հայտարել է, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական լինելու մասին սուտ պնդումները Ադրբեջանի միլիոնավոր միամիտ բնակիչներին ուղղված սատանայական խաբեություն է։ Ստերլիգովն այս մասին հայտնել է «Կոնտակտե» սոցցանցի իր էջում արած գրառման մեջ։ Նշելով, որ ընկերոջ պարտն է ասել անդուր եւ անշահախնդիր ճշմարտությունը ադրբեջանցիներին ուղված նամակ Ղարաբաղից հրապարակման մեջ Ստերլիգովը խոսել է Ղարաբաղը պատմականորեն ադրբեջանական հող է ադրբեջանական իշխանությունների չարչերկված ցնդաբանության մասին Ադրբեջանի միլիոնավոր ազնիվ եւ միամիտ բնակիչներին արված այս սատանայական խաբեությունը ադրբեջանցիների մոտ սուտ նպատակի համար կյանքը զոհելու պատրաստակամություն է առաջացնում գրել է Ստերլիկով Նա գտնում է, որ դրա համար մեղավորը խորհրդային ցախու պատմաբաններն ու գրողներն են, որոնց առաջ դեռևս 100 տարի առաջ խնդիրը դրվել այդ թեմայով ճշմարտանման ինչ որ բան գրել, եւ այդ զառանցանքը կրկնվել է խորհրդային մարդկանց մի քանի սերունդների կողմից։ Ստերլիգովը ճշմարտությունը բարձելու համար ադրբեջանցիներին խորհուրդ է տալիս դիմել հնամենի տարեգրություններին եւ հայերենով գրված գերեզմաններին, որոնք բոլորն առանց բացառության խոսում են իրենից ավելի համոզիչ։ Ցանկանում եմ ձեզ հասցնել այն մեծքը, որ հենց պատմական ճշմարտության խոստովանությունը, այսինքն այն, որ Ղարաբաղը հանդիսանում է վաղնջական հայկական հող, հանում է ադրբեջանցիների եւ հայերի միջև պատերազմի ցանկացած դրդապատճառների, շարժարետների ամբողջությունը։ Միայն սկզբնական սուտը մերկացնելով է հնարավոր կանխել նոր մեծ արյունահեղությունը, որը նախապատրաստում են ադրբեջանական եւ հայ ժողովրդի ճշնամիները։ Գրել է Ստերլիգով, Նրա խոսքով ստացվում է, որ Ղարաբաղի համար պատերազմում հայերը մեռնում են ճշմարտության, իսկ ադրբեջանցիները ստի համար։ Իսկ դա դες պետք է արդյոք դիմելով ադրբեջանցիներին հարցնում է նա։ Ստերլիգովն առաջարկում է նստել պատմական վեճի խաղա, բաց սեղանի շուրջ, նրա վրա դնել հնուց պահպանված գրավոր տարեգրությունների վկայությունները եւ այդ տարեգրությունների հիման վրա բարձել որտեղ է ճշմարտությունը եւ որտեղ սուտը։ Դա ավելի լավ է, քան իրար սպանելը։ Թող այդ կլոր սեղանը տեսանել է, ժողովրդական դիվանագիտություն դառնա հայերի, ադրբեջանցիների եւ ռուսների միջև։ Թող անզոր զայրույթից պայթե մեր ժողովուրդներին թունավորող սադրիչ պատմաբաններ։ Մենք անգամ չենք քննելու նրանց ժամանակակից պատվերով գրվածները, այլ մի անգամից դիմելու ենք հին ձեռագրերին, որոնք մեծաթիվ են պահպանվել, առաջարկում է հեղինակը։ Հուլիսի 22-ին հայտնի է դարձել, որ Ստերլիգովի արած Ղարաբաղի հինավուրց հայկական հողը արտահայտությունից հետո Ադրբեջանում նրա դեմ երկու հոդվածներով քրեական գործի հարուցվել ԱՄՆ նախագահի տեխնացու Բերնի Սանդերսն առաջին անգամ վարկանիշով գերազանցել է դեմոկրատական կուսակցության նյուս տեխնացու Հիլարի Քլինտոնին։ Բոստոն Հերալդ օրաթերթի կողմից Նյու Հեմփշիրում անցկացված հարցման անցած Շաբաթ հրապարակած արդյունքների համաձայն Սանդերսի վարկանիշը կազմում է 44%, իսկ Քլինտոնինը 37%։ Մինչ այժմ դեմոկրատական կուսակցության միասնական տեխնատու դառնալու համար պայքարող 4 գործիչներից բացարձակ առաջատարը Հիլարի Քլինտոնն էր, որի վարկանիշը դեռ 1 ամիս առաջ կազմում էր մոտ 65%։ Այն ժամանակ Սանդերսի վարկանիշը բավական համեստ էր եւ նրան տրվելու հավանականություններին ոչ ոք լուրջ չեր վերաբերվում։ Այսպիսով կարելի արձանագրել, որ դեմոկրատական կուսակցությունում ուժերի կտրուկ վերադասավորությունն արդեն իսկ փաստ է։ Ավելի վաղ առաջատար տեխնացուի փոփոխություններ տեղի ունեցել հանրապետականների ճամփարում։ Եթե հանրապետականների ճամփարում 17 տեխնատուներից մինչ վերջերս բացարձակ առաջատար էր համարվում 43-ամյա Ջեբ Բուշը, ով ԱՄՆ 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ ավակի թորն է եւ 43-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ կրծերի եղբայրը, ապա այժմ նա առաջատար տեղը զիջել է հայտնի միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփին։ Ռոյտեր գործակալության կողմից վերջերս անցկացված հարցումները ցույց են տալիս, որ Թրամփի վարկանիշ կազմում է 24%, իսկ Բուշինը 12%։ Սպուտնիկ Փաստեր ծրագրի շրջանակներում Սպուտնիկ գործակալությունն անցած շաբաթ տվյալները հրապարակել Եվրոպայի բնակչության թվակազմի փոփոխության մասին։ Եվրոստատի տվյալների համաձայն Արևելյան Եվրոպայի երկրների մեծ մասում եւ ծեր Եվրոպայի հարաբերականորեն աղքատ երկրներում Պորտուգալիա, Հունաստան բնակչության թիվը նվազում է։ Միևնույն ժամանակ Եվրամիության այնպիսի երկրների, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, Շվեյցարիան, մեծ Բրիտանիան, ապա բնակեցման հետ կապված ռիսկեր չեն սպառնում։ Բնակչության թվականակը կախված է միգրացիայից եւ բնական աճից կամ բնակչության նվազումից։ Եվրոստատի տվյալները, որը հրապարակել է 2015 թվականին, բնակչության թվականակը եւ 2030 թվականի կանխատեսումը վկայում են, որ միգրացիան տեղի է ունենում տնտեսապես նվազ բարեկեցիկ երկրների դեպի ավելի զարգացածներ։ Մինչև 2030 թվականը բնակչության բացական աճով առաջատարները կդառնան Լիտվան -24%, Լատվիան -18% եւ Բուլղարիան -10%։ Հունաստանում եւ Պորտուգալիայում բնակչության թվակազմի անկումը կազմի համապատասխանաբար 8% եւ 6%-ն ինչն արդեն սկսում է բացաբար ազդել այդ երկրների տնտեսությունների վրա։ Մինչև 2030 թվականը բնակչության առավելագույն աճ է սպասվում Լյուքսեմբուրգում 39%, Նորվեգիայում 23% եւ Շվեյցարիայում 16%։ Մեծ Բրիտանիայում աստիվը կկազմի 9%, Ֆրանսիայում 6%։ Արիզոնայի համասարանի հնագետ Նիկոլաս Ռիվզը ուսումնասիրելով Եգիպտոսի փարավոն Թութանհամոնի դամբարանը լուսանկարներում հայտնաբերել է քողարկված դռան հետքեր։ Գիտնականը ենթադրում է, որ այն կարող է տանել դեպի Եգիպտոսի թագուհի Նեֆերտիտիի դամբարանը լեգենդար Նեֆերտիտին Փարավոն Էխնաթոնի կիններ եւ Եգիպտոսի պատմության ամենահայտնի դեմքերից մեկը առաջին հերթին ենթադրյալ չտեսնված գեղեցկության պատճառով։ Նրա հուղարկավորության վայրը հնագետներն ապարդյուն որոնում են արդեն երկար տարիներ բարբերաբար հայտարելով այն հայտնաբերելու մասին եւ հետո հերքելով զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Ռիզբզը հետազոտել է Լուքսորում գտնվող Թութանհամոնի դամբարանի բարձր թողունակության լուսանկարները, որոնք համացանցում է տեղադրել դամբարան ուսումնասիրող մադրիդյան խումբը։ Լուսանկարներում նա ճաքեր է հայտնաբերել դամբարանի հյուսիսային մասի պատերին, որոնք ձևով հիշեցնում են քողարկված դրան օրվագիտ։ Ռիվզը վստահ է, որ այն տանում է դեպի Նեֆերտիտիի դամբարան։ Մասնագետների կարծիքով հնագետի գենթադրությունը զուրկ չէ պատմական ու գիտական հիմքից, հենց Նեֆերտիտիի դամբարանի արկայությունը կարող է բացատրել Թութանհամոնի դամբարանի տարօրինակ չափերն ու հատակագիծը։ Ըստ գիտնականի Վարկածի սկզբնական շրջանում դամբարանը պատկանել է հենց Նեֆերտիտիին, իսկ Թութանհամոնը, որը մահացել է 17 տարեկան հասակում, այնտեղ ավելի ուշ է տեղափոխվել Նեֆերտիտին Փարավոն Էխնաթոնի կամ Ամենհոտեփ 4-րդ մոտ մեր թվարկությունից առաջ 1351 1334 թվականներ գլխավոր կիններ նրա կառավարման ժամանակաշրջանը նշանավորվել է արմատական կրոնական բարեփոխումներով Բարեկամներ եթերում անցած շաբաթ քաղաքական օրագիրն էր, խոսափողի մոտ էր Սերգեյ Գրիգորյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի նույն ժամին։ Ցտեսություն։